Traia den traut re da hoa a yon? Ya, eschu e bu an dek devez benak. Pite eus gwe yon hoas? Oui an kudre just, me me roar zo ful or de zout. Di Savel vel madin t'en el deze gile, ninket? Giao, a yon de lugerni gerni deze mehe dal. A pinou ma konga de hoa ne ka redrest? Giao me zog met bad o kepel. Traia den traut re da hoa a yon? eschu e bu an dek devez benak. petra eus gwe yann oas. Nous en kedre just met meur oars o fulor o deus Di savel madink an eil deus egile ninket? Gyeu, a yann blij de en luger ni deus armé dal. Ha penouz ma kont kant de roi ne ka redrist. Biaou, me met bad o kepel,